Milí priatelia, v oktobrových dňoch si pripomíname viaceré významné historické udalosti, o ktorých sme hovorili v našich predchádzajúcich reláciách. Dnes si chceme pripomenúť 210. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, bez ktorého by sme ani my nemohli písať a rozprávať po slovensky. Napriek tomu, že sa dožil len 40 rokov, celý život zasvetil službe svojmu národu. Právom o ňom hovoríme, že bol slovenský národný buditeľ, kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ, básnik, publicista, redaktor a pedagóg, poslanec Uhorského snemu za mesto Zvolen. Ludový Štúr sa narodil 28. októbra 1815 v obci Uhrovec ako druhé z piatich detí národne uvedomelého učiteľa miestnej evanejskej školy Samuela Štúra. Ve Vojenskom chráme v Uhurovci ho na druhý deň aj pokrstili. Aj keď ľudovit Štúr nebol farárom ako jeho bratia, slúžil svojimi charizmami na pôde našej evangelickej cirkvi a tak naplnil výzvu apoštola Petra. Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Bohužiaľ, na skutky bohatý život ľudovita Štúra mal krátke trvanie. Na poľovačke 22. decembra 1855 si pri pokuse o preskočenie potoka nešťastne prestrelil stehennú kosť, v dôsledku čoho po veľkých bolestiach zomrel 12. januára 1856 v modre ako 40-ročný. Pohreb, na ktorom sa zúčastnilo okolo tisíc ľudí, bol 15. januára. Pochovával ho jeho najvernejší druh a spolubojovník Jozef Miloslav Hurban a modranský evangelický farár Daniel Minich. heslom celého štúrovho života bola láska. Láska k Bohu, láska k národu, láska k žene. A všetky tie lásky sa vzájomne ovplyvňovali. Vieru v Boha považoval za prirodzenú súčasť života. Keďže vyrastal v rodine evangelického učiteľa, evangelické náboženské princípy boli prirodzenou súčasťou rodinnej výchovy. Jeho diela politické state a duchovné cvičenia svedčia o hlbokej osobnej viere, ktorá ho sprevádzala na každom kroku a pri každom rozhodovaní. Láska k Bohu silne ovplyvňovala aj štúrovo lásku k národu. Bola to láska činu s bohatou úrodou dobrého ovocia. O takých ľuďoch sa v Matúšovom evaníliu hovorí po ovoci poznáte ich, lebo každý dobrý strom rodí dobré ovocie. Ľudový Štúr 5 rokov študoval na Evanilskom líceu v Bratislave, kde neskôr prednášal na katedre reči a literatúry Československej a bol iniciátorom národného prebudenia študentov, ktorí založili samozdelávací spolok Spoločnosť Československu. Jednou z najvýznamnejších aktivít spolku bola vychádzka na hrad dejín 24. apríla 1836 kde Štúr predniesol prejav venovaný dávnej sláve Veľkej Moravy a spoločne zaspievali pieseň so Štúrovým textom Devín milý devín. Na záver Štúr navrhol, aby si každý účastník pridal k svojmu krstnému menu ďalšie meno, slovanské. Sám prijal meno Velislav, jeho plné meno tak znelo Ľudevit Velislav Štúr. Devín! Lord. slovenských dejín sa nezmazateľne zapísal ako spolutvorca nového spisovného jazyka. V júli 1843 na Hurbanovej evanelskej fare v Hlbokom Jozef Miloslav Hurban, Ľudovič Štúr a Michal Miloslav Hoďa sa dohodli na forme novej spisovnej slovenčiny, ktorej základom sa stalo stredoslovenské nárečie a prijali fonetický princíp pravopisu. Písanie y mekých hlások a dvojhlások zaviedla až hočovsko-hatalovská jazyková reforma v roku 1851 po kompromisnej dohode medzi Štúrovcami a Bernolákovcami. V roku 1846 vydal ľudový Štúr argumentačné dielo Nárečia Slovensko alebo potreba písania v tomto náreči – ktorom obhajoval nevyhnutnosť nového spisovného jazyka a jazykovedné dielo Náuka reči slovenskej, obsahujúce základy jeho gramatiky. Nová kodifikovaná slovenčina preukázala životaschopnosť už v počiatkoch. Svoje diela v nej písali Ľudovič Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Janko Král, Andrej Sládkovič, Samu Chalúbka. Začala sa používať aj v druhom ročníku Almanachu Nitra, a v roku 1845 vyšli prvé noviny v Slovenčine, Slovenské národné noviny s literárnou prílohou Orol Tatranský. Okrem toho, že bol Štúr výraznou novinárskou osobnosťou, redaktorom viacerých novín, časopisov, nechybal pri založení kultúrneho spolku Tatry v Liptovskom Mikoláši, bol aj aktívnym politikom, v júni 1848 sa zúčastnil na slovanskom zjazde v Prahe, bol pri vyhlásení žiadosti slovenského národa, spolu s Hurbanom a Hodžom aktívne bojoval proti maďarskej vláde a preto musel čeliť persekúcii. Ľudovič Túr svoj prácou naplnený život chápal ako službu evangelickej cirkvi a svojmu národu. lásku k Bohu a lásku k národu doplňa láska k žene. Skutočná, ale komplikovaná, pretože Štúr pokladá ľubosné a manželské vzťahy za prekážku v oddanej národnej práci. Obetovanie sa službe pre národ vyžadoval nielen od seba, ale aj od svojich spolupracovníkov, napríklad sama Chalúbku a Jozefa Miloslava Hurbana, ktorého dokonca odhováral od svadby Zaničkou Jurkovičovou. A predsa aj národovcovi Ľudovitovi Štúrovi osudovo zamotali hlavu dve krásne a inteligentné ženy. Marie Pospišilová a Adela Ostrolúcka. Prvá však doplatila na jeho presvedčenie, že láska a manželstvo prekážajú v oddanej práci pre národ. A druhá umrela skôr, ako by mladý štúr mohol aspoň zapochybovať o správnosti jeho názoru. Česká vlastenka Márie Pospíšilová ho očarila počas pobytu v Hradci Králové v septembri 1840. Keď vtedy 25-ročný štúr spadol zo schodov a poranil si ruku, 18-ročná Márie sa o neho starala – po krátkej láske sa nádej na pôvodne plánovanú svadbu rozplynula, keď jej Ludovít posiela báse na rozlúčku rozžehnání. Tá vznikla ešte pred uzákonením spisovnej slovenčiny, preto ju napísal v češtine a vyšla aj v českom vlasteneckom časopise Kviety. Do súčasnej slovenčiny ju prebásnil Vojtech Kondrot, ktorý nám tak priblížil mladého, vtedy 26-ročného Ľudovita Štúra aj ako talentovaného básnika. Ľudovit Štúr, rozlúčenie Zabudni, drahá, zabudni mládenca, nad ktorým mračná zatienili nebo. Zabudni, drahá, zabudni na chlapca, ktorý sa bolne navždy lúči s tebou. Radšej sa zriekne všetkých svetských slastí, nikdy však nikdy, nikdy svojej vlasti. Keby si, drahá, videla tie mračná, čo vôkol Tatry hrozivo sa valia, zastrela by sa aj tvoja tvár krásna. Tatra sa halí, mládenec sa múti, Čo by si mala z mládenca smutného, ktorého osud je už rozhodnutý? Láska sa stráca, rodina je v strasti neváha pre ňu zrieť sa všetkých slastí. Ať bylo mě i jí tak šestnáct let. Zeleným údolím jsem si Byla krásná, to vím, a já měl strach, jak říct, když na řasách slzu má velkou jako hrách. S Bohem lásko nech mě jít, nech mě jít, bude klid, žádný pláč už nespraví ty mý nohy rád, co ti víc můžu dát. Nejsem žádnej ideál, nech mě jít za slonům dál. A tak šel čas a já se toulám dál. kolika údolí jsem takhle stál. Hledal slůvka, co jsou, jak hojivej fáč. Bůh ví, co jsem to zač, že přináším všem jenom pláč. S Bohem lásko nech mě jít, nech mě jít, bude klid. Žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy tou zrát, co ti víc můžu dát. Nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil aby dělal jenom to, co se má a říkal jenom to, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu. Opravdu. Fakt. už nespraví Štúrovou veľkou láskou bola Adela Ostrolúcka, šestranne nadaná a vzdelaná dievčina a Štúr bol jedným z jej výnimočných učiteľov. Dával jej hodiny slovenčiny, počas ktorých s ňou diskutoval aj o otázkach národných. Zoznámil sa s ňou vďaka svojmu mladšiemu bratovi Samuelovi na fare v Zemianskom podhradí kde Samuel pôsobil ako kaplán. Ľudovit mal 31 rokov, a dela 22. Známo za Adelou trvala približne 7 rokov. Ani táto láska však nebola naplnená. Adela ako 28-ročná zomrela na týfus. O ich vzťahu píše Štúr v liste Jozefovi Miloslavovi Urbanovi z roku 1853. Pravdivo si posúdil tú, ktorá plná lásky k nám nás opustila a srdce moje už i tak na všetky strany rozkrvácané odchodom svojim mocne ranila. V tomto psychickom položení smutne konštatoval, že smrťou Adelkinov vzal mu život všetko, čo mohol ešte vziať a na pamiatku jej venoval takúto smutočnú báseň. Uviadol si prenáhlo kvet, ty pekný kvet hrona. V duši tej svet opúšťala, v láske, viere k svojim stála, zbožná Antigona. A v srdci tom toľká láska horela k tým krajom, že sa mnela v jej hlone, tam na živom šumnom hrone, otočená rajom. Pamiatka ti neugadla, ty nášho kraja kvet, vzdechy jeho nehlietajú, kde ti vzleky spočívajú, kde zapadnú ti svet. S nimi spolu i naše tam, časom tam zaletia, bar aj túžby tvoje vrelé, už tam v zemi onemelé, viac im neodvetia. It's all... Ľudovitoj Štúrovi je pomenovaná planetka 3393 Štúr. Jeho meno nesie mesto Štúrovo. Zhromažďovaním informácií o Ľudovitovi Štúrovi sa zaoberá Múzeum Ľudovita Štúra v Modre. Súsošie Ľudovita Štúra na námestí v Modre bolo postavené v roku 1938 z bieleho talianského mramoru a jeho autorom je akademický sochár Frico Motoška, autor aj sochy Andreja Sládkoviča v našej Radvani. Okrem toho, v mnohých slovenských mestách sú po Ľudovitovi Štúrovi pomenované námestia, ulice, postavené sochy, nainštalované pamätné tabule. O Ľudovitovi Štúrovi boli natočené filmy Niet inej cesty, v hlavnej úlohe so Štefanom Kvietikom historický seriál Štúrovci v hlavnej úlohe s Dušanom Jamrichom, Oro a Lastovička bol venovaný láskej Kadele Ostrolúskej v hlavných úlohách s Jurajom Kukurom a Soňou Valentovou. Vzťah Adely a Ľudovita je námetom knihy Ľuda Zúbka Jar Adely Ostrolúckej. Kamienky múdrosti citátov Ľudovíta Štúra. Pravý Slován sa nepustí do ničoho bez toho, aby neprosil o pomoc Boha a každé dielo završi tým, že Bohu za jeho pomoc poďakuje. Národy, ktoré odvrhli kráľovstvo Božie, spravodlivosť, opravdivé ľudské konanie, zabudli na Boha a zaujímali sa len o to ostatné, teda len o svetské veci, rad za radom upadli. A tento výrok sa aj v budúcnosti ukáže ako pravdivý. Schopme sa, Slovania. Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy Slovania a synovia týchto kmeňov nevykonali jediný dobrý skutok pre svoj kmeň. Obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestaňte sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov. Milí priatelia, spomínajme s ďakou a úctou na Ľudovita Štúra, vďaka ktorému môžeme rozprávať krásnou, ľubozvučnou slovenčinou. Nedovolme, aby ju nová generácia nahrádzala a napokon úplne nahradila už dnes presiaknutú anglickými výrazmi. Stratili by sme tak jeden zo základných znakov národa, lebo spoločný jazyk, kultúra a tradície, príslušnosť k spoločenstvu, historický vývoj aj spoločné územie sú prvky, ktoré vytvárajú národnú identitu. Bez nich, teda aj bez Slovenčiny, by sme prestali byť slovenským národom. Pane Bože, stvoriteľ neba i zeme, v liste Židom máme napomenutie, že máme spomínať na svojich vodcov, ktorí nám zvestovali slovo Božie a máme napodobňovať ich vieru. Ty si nášmu národu daroval nie len ľudovita Štúra, ale aj mnohých jeho spolupracovníkov a žiakov, ktorí našim predkom to slovo Božie hlásali a požehnal si ich dielo, takže náš národ nezahynul a nerozplynul sa v mnohonárodnostnej monarchii, ale vďaka ním – Máme nielen svoj spisovný jazyk, ale aj vlastný štát. Je úžasné, čo Ľudovič Túr za ten krátky čas urobil, pokiaľ žil a pracoval. Nech je pre každého príslušníka nášho slovenského národa vždy nielen vzorom pracovitosti, ale aj živej a činnej viery. Amen. To hniezdo uviel stvoriteľ a sám aj určil komu. Koho tam pozve prebývať do človečieho domu. To hniezdo uviel stvoriteľ a sám aj určil komu. Koho on tam pozve prebývať do človečieho domu. aspoň ty ho veľký chrán. Keď stvoril si ho malé, to hniezdo ubil stvoriteľ a sám aj určil komu, koho tam pozve prebývať do človečie do človečieho domu.